Sunt ca un tank Nu mă dobor băiatul e blindat Nu scuipa da, Unde-ai mâncat Nu uita de unde ai plecat Da, da, da, da, sunt ca un tank Nu mă dobor băiatul e blindat Nu scuipa Unde-ai mâncat Nu uita de unde ai plecat Sunt un zero, banii nu mă schimbă fie lei sau euro Rău chiar ne dăm restart Se uită la noi de când am intrat Puțini au rămas, mulți am plecat Cu noaptea în cap m-am ridicat N-am cum să pierd, sunt prea focusat Cu jadora și prin țară plecat La bine, la greu, și e un stat Sunt cu ei mereu, cu ei mereu Clubul, clubul e al meu, da e al meu Mai fă un pahar în lor că au rămas la fel Și tot ce avem, avem pentru că am muncit din greu Am muncit de copil mic N-am avut nimic și mă sus de blocul, vreau să mă ridic e blindat Nu scuipa unde ai mâncat Nu uita de unde ai plecat În tata, tata sunt cautat Numai două băiatul e blindat Nu scuipa unde ai mâncat Nu uita de unde ai plecat Când vine vorba de efort Toată lumea ca pus masă Nu mă interesează, o să fac până o să-mi iasă E vorba de principii, muncă, grea și dedicare Și când ne urmează o stâină că ură La spate, dar pe față îmi cer semnătură Eu nu renunț la vis, asta mi-e natură Mereu calea grea, niciodată scurtătura N-am nici regret, nu sunt bine și nu m-am trecut Nimeni muncesc în studio și nu mă cer, nu M-auzi peste tot, telefoane urma și televizor Doar deschis ochii vezi ador Tank, sunt ca un tank tu e blindat Nu scuipa unde-ai mâncat Nu uita de unde ai plecat Sunt ta, ta, ta, ta, sunt Nu mă dobor băiatul e blindat Nu scuipa unde-ai mâncat Nu uita de unde ai plecat Jamais ce penal Așa se va la cameră Dar nu partea asta